Avcio racontas du rencontigioin. Avcio, avcio, mi ne povas el dormigi. Racontu al mi historion, mi petas. Yes, consentite, sed poste vi ec jad. Yes, comprenebre, avcio. Bone, en cae mi tui comenzos en feri colonio. Ciam mi estis iuna instruisto, mi pasigis quelca inferioin laborante en feri colonioi. Tiun iaron mi laboris unua foie en printempo, kiel grupo gvidanto en colonio, kies directoro estas bona amico. Tiu proponis che mi denove cun laboru cun li, en somero, sed ci foie kiel vic directoro. En julio de tiu iaro, mi do trovigis en bela mesmontara regiono de Suda Francio, cae mia nova functio igis min conatigi ne nur cun la infanoi, sed ancau cun ciui gvidantoi cae ciui ceterai profesiuloi de la colonio. La infanoi, facte antau adolescantoi, la respondetzuloi cae la gvidantoi devenis el la Parisa suburbo, ciam la contisto cae la laboristoi pri cuirado au mastrumado de la diversai chambroi estis plei parte locai. Ciù la malfacilezzo regi la petolajoin de la geiunuloi, quelcain el ili ec relative gravain, helpis alla solidarigio de ciui plencresculoi, versaine protio la etoso estis bonega. Iun tagon, iuna laboristino invitis ciuin plencresculoin por festi sian baldauan nascidge dat revenon, la dec unuan de Julio. Quelcain tagoin antautiu dato, ciam si invitis min, mi tui diris, ancau mi nascidgis tiun tagon, la dec unua de Julio estas ancau mia dat reveno. La belulino respondis, ho, necredeble! Ciu vi vere volas che mi credu tion? Ciu ne estas rimedo por allogi min? Mi respondis, tute ne, mis cias che la chanso nascigi la samantagon estas malalta, prezise unu chanso el tricent quin, sed estas facto. Cae antau scia ne credemo, mi eltiris el mia posho, mian identigilon, ciun mi tui montris al si. Rigardu, mi ne mensogis. Ec, se bedaurinde, mi nascigis quelcain iaroin antau vi. Nido festis cune nian dat revenon, cae post quelce da tempo ni decidis festi cune ciuin secvain tiel mi rencontigis cun via avino, carulino. Shainas che si nun dormas. Mi povos kisi shin sur la frunto, cae lasi shin dormi. Apcio, mi ad ne dormas. Via historio, estis tro balonga. Mi besonas duan. Ho, Jad! Ciu vespere ni travivas la salmon! Nu, bone, mi racontas duan, sed estos la lasta. Poste, vi dormu! Yes, after. Mi provesas. Bone, ien la dua historio. La unua estis nia vera historio, sed tiu nova estos tute imaga en Parisa metro. Cia Marco esti studento, li ciu tage usis la metroon por iri alla universitato. Metro estas subterra fervoio, subgrunda traino, se vi preferas. Tiam la trainoi malconforte cae brue veturigis la usantoin, sed tamen la etoso estis familiara cae relative agrabla, malgrau la cutima ne parolemo de la Parisanoi. Nur la acceptistoi, tiui pricantitai de Serge Gainsbourg, qui estasco estis trui la biletoin por ilin validigi, ofte diris quelcain vortoin por ocupi sian versainan enuon. Inter la stazioi, la tuneloi dismontris la saman reclamoin. Bona, bela, bonabelo, au similai, celis ocupi nian pensoin. La metroi estis nur movidjai pri penseioi, au legadeioi, en quiui la chanso renconti con atulon estis tre alta. Iu matene, dum halto en stazio, ciam ancau la alisensa traino jus haltis, Marco rimarcis en la alia traino iunulon, ciu geste alvocis lin. Pro la vitroi de la du vagonoi, cae la circaua bruo, ili ne povis interchangi parole sed Marco ocul prime demandis la alian, cae divenis lian intenson. Li desiris al paroli apud Marco sidantan iunulinon, ciun sia libro tutte absorbis. Antau la tuia forveturo de ambau trainoi, Marco el shin el sia legado, ciu estis interesega, laula tempo ciun si besonis por levi sia in oculoin al li. Belegai estis la oculoi, mi precisigu. Li tui montris al si la iunulon, ciu jus gestis al li. Sed tiu, neatendite, estis tranquille leganta sian jurnalon, Cai liai apuduloi malfacile cascis sian ridetoin au ec ridoin. Cai tui poste, ambau trainoi ecveturis disigiante. Marco evidente comprenis la scherzon, sed tro malfrue. La iunulino rigardis lin duon mire, duon moce, char lia mieno certe estis ridinda. Ancausci comprenis la scherzon cae, forlasante sian libron, ec conversaciis cun Marco. Marco core dancas tiun neconatan shertsemulon, char li, cae lia nova amicino, neniam cesigis tiun conversation. Ah, fin fine, si profunde dormas mi nun povas sen brue eliri el shia dormo chambro.